David en die hoofde van die leer het besluit wat die mannen van die families van Asaf, Jeman en Jediten moest doen. Hulle moest sing terwyl die mense die lere en die harpe en die symbole speel. Hier is die name van die mannen wat hier die werk moest doen. Van die Asaf familie was daar Sakir, Josef, Netanya en Asarela. Hulle was seens van Asaf, en Asaf was hulle leier. Asaf moest sing wanneer die koning dit wil hee. Van die Jedeten familie was daar die ses seens van Jedeten, Gedalia, Tseri, Jesaja, Gassabla en Matitja. Hulle pa was die leier. Terwijl die lier speel, het Jedeten gesing om vir die Heere dankie te sê en om om te prijs. Van die Jeman familie was daar Jeman se seens Bekia, Matanja, Esiel, Tsebeel, Jeremot, Gananja, Ganon, Heliata, Gedalti, Rumam die Jeser, Loos Bekassa, Maluti, Wutter en Magashait. Hulle was allemaal ziens van Jeman, die siener van die koning. God het vir Jeman beloof om om een belangrijke man te maken. daarom het God vir Jeman veertien ziens en drie dochters gegee. Hulle pa was hulle leier wanneer hulle in die tempel muziek moest maak met symbole, harpe en lire. Hulle moest dit doen wanneer die priesters in die tempel gewerk het. Asaf, Jedithin en Jeman het vir die koning gewerk. Daar was 288 mensen wat muziek vir die Heere kon maak saam met die ander leviete wat geleer het om te sing. Hulle het lookies getrek om te kijken wie moet werken en wanneer hulle moet werk. Hulle het dit gedoen voor allemaal, voor ou mensen en voor jong mensen, voor die mensen wat geweet het hoe om te sing en voor die mensen wat nog geleer het hoe om dit te doen, 9 tot 31. Toe hulle lookies getrek het vir die Asaf familie, was Josef eerste, Gedalia was tweede, Sakir derde, Jisri vierde, Netanja vijfde, Bekia zesde, Jesuale zevende, Jesaja achtste, Matana negende, Semi tiende, Asoral elfde, Gasabo twaalfde, Sebal dertiende, Matacho veertiende, Jeremut vijftiende, Ganana zestiende, Joespekasa zeventiende, Ganan achttiende, Maluti negentiende, Eliata twintigste, Witter 21ste, Gedalti 22ste, Magashai 23ste en Roemamdi Eser 24ste. Daar was twaalf maans in elke groep, dit was die leier, sy seens en die ander leviete.